Yəni, insana hökmməyə hökm vermək. Çünki nə üçün bu məsələyə toxunuyor, qardaşlar? Nə üçün məsələ, məsələyə toxunuyor? Bu məsələ olub halva bir gün. Alimə dil uzatmaq, insanlara hökm vermək olub halva. Yəni, uşaq, muşaq, balaca, elmi, Quran oxuya bilməyən, kim bir dənə ayın-mayın bir dənə öyrənən, bir-iki dənə internet saytə girən başlayır böyük alimləri ittiham eləməyə. Və səhv bundadır. Həmçinin dəqiqləşdirməmək. Dəqiqləşdirməmək. Bir şey eşidəndə ba, dəqiqləşdirmək, ba, o təkfirçilər azmışlar var ha. Onların gəlib dəqiqləşdirsələr 90% dönəcək bir dənə xəstələrdən başqa. Artıq xəstədir. Onun əlacı dərmandır, zat, psixoloji e, həkimlərin yanına getmək. Məsələn, va, indi balacalar yayırlar ki, biz deyirik ki, Allahı söyən kafir deyil. Biz elə şey deməmişik. Biz başqa cür demişik. Özü biz deməmişik, alimlər deyib. Biz özümüzdən işlə demirik, bir dənə bunu bilin. Biz istinad edirik sələf alimlərinə və yaşadığımız yerə uyğun məsələləri qaldırırıq yaşadığımız yerə uyğun məsələlərə qaydırırıq, qaldırırıq. Hansı bizə daha faydalıdır dəvətə? Onları əsas eləyirik. Sual budur ki, Allahı söyən kafirdir, Allah və Rasulunu söyən kafirdir, yoxsa yox. Biz deyirik ki, bizim mövqeyimiz məsələn belədir ki, əqidəmiz budur ki, ittifaqdır ki, əhl-i sünnə ittifak eləyib ki, Allahı söyən, Rasulunu söyən kafirdir. Bu bizim əqidəmizdir. Sadəcə, lakin, bir dənə lakin var orada. Alimlər bəziləri bu məsələyə təfsilat verib. Deyiblər ki, birdən Aleyküm salam. Birdən söysə Allah və Rasulunun cahilliyindən Aleyküm salam. Fikir verin, qardaşlar, burada incəlik var. Birdən söysə, a, in, e, cahilliyindən və ya dərik eləmir, nə deyir? Və ya şiddətli qəzəbindən. Onda deyir ki, yox, dərhal kafir olmur. Deyir, ona bəyənləmək lazımdır. Bu sözü kim deyir? Bu sözü kim deyir? Abdüləziz Əfifi böyük alimlərdəndir, həyə kibar ulamalardan idi, rəhməhullah. Deyir ki, əgər birdən cahillindən deyibsə, ona bəyənlə. Bilginən, deyinə, sən bax, Allah söydünə, sən doğrudan dərk edirsən, nə deyirsən? Deyirsə, dərk edirəm, kafirdir. Dərk eləmirsə, kafir deyil. İkinci Şeyh Hüseymin. Şeyh Hüseymin deyir. Şeyh Hüseymin deyir ki, rahiməhullah, əgər Allah və Rasulunu söyən qəzəbindən söyübsə, dərk eləməyibsə nə deyir? Kafir deyil, ona bəyan olmalıdır. Hə, Hətta belə halda talaq da sayılmır. Qəzəb iki növdür. Biri var, qəzəblənib, lakin dərk eləyir nə deyir? Bunda talaq da sayılır, Allah söysə və Rasulun söysə kafirdir. Dərk eləyir. Lakin ikinci, əgər elə hərdən hallar olur ki, insan, ikinci növ, bilmir nə deyir. Dərk eləmir nə deyir? Buna aid deyil. Şeyh Hüseymin deyir. Bunu aydınlığa gətirmək lazımdır. Ona bildirmək lazımdır ki, bax, belə bir şey olub. Sonra kimdir deyə? Şeyh Albani. Fikir versən, təfsilat başqadır. Fikir verdiniz, özü də bunu biz demirik, bunu alimlər deyir, dostlar. Və həmçinin onu qeyd eləmək lazımdır, həmçinin deyir Şeyx Fovzan. Çünki onlar bu Şeyx Fovzana çox istinad edirlər. Şeyx Fovzan da istinad eləmələr nə üçündür? Şeyx Fovzan biraz şiddətlidir və bəzi yerlərdə ümumən danışıb, bunlar götürüblər, o, tutublar o ümumini, deyirlər, gördün, qutardı və təyin edirlər kimi istəyirlər o ümumini. Şeyh Fovzan deyir ki, əgər Allah Rasulunu sövsə, əgər birdən cahil olubsa və ya təvillibsə, ona bəyənləyin. Hələm təkfir eləməyin. Ola bilər cahildir. Nə deyirsən bunlara? Sadəcə, onlar bilmirlər, əqidəni bilmirlər, sələfin əqidəsin. Təfsilata varmayıblar. Necə? Ona görə onlar birdən, biz hansımızdansa bir təfsilat eşidəndə, bunlar deyirlər, ha, bunlar görmür. Qardaş, biz görürük, Allah və Rasulun söyləyən kafirdir. Hətta inşallah, qardaşlar ki, çox gəlib dedilər mənə, dedilər, o fitnəkallar, Aymayanlar zat. Gəlib 3-4 ay Dubayda qalıb gələnlər. Hə, onlar bu sayı yayırlar, bizə qarşı istifadə edirlər bu momentdən. Hə, ona görə inşallah görüm, əgər qismət olsa, bir dənə risalə məhz bu məsələdə var idi. Allah və Rasulunun söyləyən hökmü. Orada yazarıq. Verərik, daha qurbağa gölünə bir dənə daş atarıq. Hansılar ki, istifadə edirlər, cəmatı bölürlər fitnə eləyirlər, alimlərə qarşı eləyirlər e, qardaşları. Onlar hətta ağızdan yonsunlar və bilsinlər ki, onlar cahidlər, əqidən öyrənməlidirlər hələ. Aydın qardaşlar, bax, budur bu məsələdə. Biz Allah və Rasulun söyən kafir görürük. Sadəcə alimlər, bəziləri o söyən ki, hansı ki, dərk eləmir nə deyir və ya şiddətli qəzabından deyibsə, və ya cahilindən bilmirsən bunun hökmü nədir? Onda şərh eləyiblər. Və salam. Bu bizim sözümüz deyil. Aydın qardaşlar? Və bu məsələlə nöş toxunuruq. Çünki bunları, bu balacalar istifadə eləyir. Qardaşları özlərini ətrafına yığmaq üçün, cəlb eləmək üçün. Bizi gö göstərirlər ki, gör ki, biz deyirik, heç təkfir eləmək olmaz. Hətta əhli kitabı təkfir eləmək olmaz. Yəni o dərəcədə. Qardaş, təkfir var. Sadəcə biz nə deyirik? Təkfirin şəddləri var, maniləri var və hər adam buna girişməməlidir. Bilməyən adam girişməməlidir. Ona görə Şeyx Fozan soruşanda təkfir barədə dedi ki, bu məsələlərdə elm tələbələrinə, yarımçıqlara və oxuyanlara müraciət eləmək olmaz. Bu məsələlərdə alimlərə müraciət eləmək lazımdır. Şeyx Fozan, Havidahullah, Və sonra şeyxə sual verirlər ki, şeyx, birdən bu təkfirçi olsa, onunla münasibət, onlar demişkən, modda dursa, müamilə necə olmalıdır? Və şeyx dediyi ki, Havidullah, ona nəsiyyət eləyin. Əgər tərk eləməsə, o təkfirçi ilə oturmayın, onunla oturmaq olmaz. Şeyx Fovzan.